این قرآن برای که هدایت می کند که مستقیم ترین راه هاست و به مؤمنانی که عمل صالح انجام دهند بشارت دهد که برای آنها پاداش بزرگی وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعترنا لهم عذابا أليما و اینکه آنها به قیامت ایمان نمی آورند عذاب دردناک برای ایشان آماده ساخته و یدعو الانسان بالشر دعاء له بالخير وكان الإنسان عجولا و انسان بر اثر شتاب زدگی بدی ها را طلب می آن گونه که نیکی ها را می طلبد و انسان همواره عجول است وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ما شب و روز را دو نشانه توحید و عظمت خود قرار دادیم سپس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 هدایت شود برای خود هدایت یافت و آن کس که گمراه گردد و زیان خود گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و ما هرگز مجازات نخواهیم کرد مگر آنکه پیامبری مبعوث کنیم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم نخواست اوامر خود را برای مطرفین آنها یعنی فربتمندان مست شهبت بیان میسازد سپس هنگامی که به مخالفت برخواستند و استحقاق مجازات یافتند آنها را شدیدا در هم میکوبیم وكم اهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا که بسیار مردمی که در قرون بعد از نو زندگی کردند و طبق همین سنت آنها را هلاک کردی و کافی که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و نسبت بر آن بینا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیای ماضی را میطلبد آن مقدار از آن را که بخواهیم و به هر کس اراده کنیم میدهیم سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش میسوزد سوزد در حالی که مضمون و رانده درگاه خدا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و سعی و کوشش خود را برای آن انجام دهد در قاده که ایمان داشته باشد سعی و تراش او از سوی خدا پاداش داده خواهد شد كلا نمد هؤلاء وما کان عطاء ربك محظورا هر یک از این دو گروه را از عطای پروردگارت بهره به کمک میدهیم و عطای پروردگارت هرگز از کسی منع نشده است انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا بین چگونه بعضی را در دنیا به خاطر تلاششان بر بعضی دیگر برتری بخشیده در درجات آخرت و برتری هایش از این هم بیشتر است لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا و الله معبود دیگری قرار مده که ضعیف و مضموم و بیار و یاور خواهی شد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفد ولا تنهرهما فلا تقل لهما أفد ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما پروردگار فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید هرگاه یکی از آنها یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری برسند کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده بزرگوارانه به آنها بگو واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بارهای تواضع خیش را در برابرشان از محبت و لطف فرو داد و بگو پروردگارا همان گونه که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمتشان قرار دهد ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا پروردگار شما از درون دلهای شما آگاه هرگاه صالح باشید او توبه کنندگان را میبخشد وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا به حق نزدیکان را بپرداز و همچنین مستمند و وامانده در راه را و هرگز اصراف و تبذیر مکن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا مصرفان بیگمان برادران شیاطین هستند و شیطان به پروردگار خود ناسپاس است وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا و هرگاه آنها یعنی مستمندان روی برتابی و انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشی با گفتار نرم و آمیخته با لطف با آنها سخن تخنبكم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا هرگز دستت را برگردرت زنجیر مکن و ترک انفاق و بخشش من و ما و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 کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده به قصد نرسانید جز به حق و آن کسی که مظلوم کشته شده برای ولیش حق قصاص قرار دادیم اما در قصد اصراف نکند چرا که او مورد حمایت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا و اليتيم جزء طريقك جز به طریقی که نستيق طریقه تا به سرحد بلوغ برسد و به عهد خود وفا کنید که از عهد سؤال می شود و الکیل اذا اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك و احسن تأويلا و به هنگامی که پیمانه می کنید حق پیمانه را ادا نمازید و با تراتوی درست وزن کنید این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا از آنچه نمیدانی پیروی مکن چرا که گوش و چشم و دلها همه مسئولند ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا روی زمین با تکبر را مرو تو نمی توانی زمین را بشکافی و طول قامتت هرگز به کوهها نمی رسد كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها همه اینها گناهش نزد پروردگار تو ناپسندیده ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا این احکام از حکمت است که دارد به تو بخش فرستاده و هرگز معبود با الله قرار مده که در جهنم میوفتی در حالی که مورد سرزنش خاکی بود و رانده شده ربکم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظیما آیا خداوند پسران مخصوص شما قرار داد و خودش دخترانی از فرشتگان انتخاب کرد شما سخن بزرگ و بسیار زشت میگویید ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ما در این قرآن انواع بیانات مؤثر را آوردیم تا متذکر شوند ولی گروه از دلان جز بر نفرتشان نمی افزاید قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بگو اگر با او خدایانی آنچنان که آنها میپندارند بود سعی میکردند را که به سوی خداوند صاحب عرش پیدا کنند سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا پاک و برطرف او از آنچه آنها میگویند بسیار برتر تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا آسمان های هفتگانه و زمینی بر کسانی که در آنها هستند همه تسبیح او میگویند و هر موجود تسبیح به حمد او میگوید ولی شما تسبیح آنها را نمیفهمید او حلیم و آمرزنده است وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا و هنگامی که قرآن میخوانی میان تو و آنها که ایمان به آخرت ندادند اجاب ناپیدای قرار میدهی وجعلنا على قلوبهم أكنة ان و وفی آذانهم وقرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نفورا و بر دلهای آنها پوششهایی تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینی و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد میکنی پاشت میکنند و از تو روی برمیگردانند نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ما میدانیم آنها به چه منظوری به سخنان تو گوش فرا میدهند و هنگامی که با هم نجوا می کنند در آن هنگام که ستمگران می گوگند شما جز از انسانی که سهر شده است پیروی نمی کنید انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ببین چگونه برای تو مثل میزنند و از همین رو گمراه شدند و قدرت پیدا کردن راه حق را ندارند وقالوا اذا كنا عظاما رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا و گفتند آیا هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و پراگنده شدیم دگر بار آفرینش تازهی خواهیم یافت قل كونوا حجارة او حديدا بگو شما سنگ و آهن باشید او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فسينفضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهم قل عسى أن يكون قريبا یا هر مخلوقی که در نظر شما از این هم سختتر است و از حیات و زندگی دورتر باز خدا قادر است شما را به زندگی مجدد باز گرداند آنها به زودی میگویند چه کسی ما را باز میگرداند بگو همان کسی که روز نخواست شما را آفرید آنها سر خود را از روی تعجب و انکار به سوی تو خم میکنند و میگویند در چه زمانی خواهد بود بگو شاید نزدیک باشد يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا همان روز که شما را از قبرهایتان فرا میخواند شما هم اجابت میکنید در حالی که حمد او میگویید و تصور میکنید تنها مدت کوتاهی در جهان برزخ درنگ کردید وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد چرا که شیطان میان آنها فتنه و فساد می همیشه شیطان دشمن آشکار برای انسان بوده است ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او و يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا پروردگار شما از نیاز و اعمال شما آگاه تر است اگر بخواهد و شایسته بیند شما را مشمول رحمت خود می کند و اگر بخواهد مجازات می کند و ما تو را وکیل بر آنها نساخته ایم وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا پروردگار تو از حال همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند آگاه تره و ما بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود زبور به بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود میپندارید بخوانید آنها نمیتوانند مشکلی را از شما برطرف سازد و نه تغییری در آن ایجاد کنند أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا آنها کسانی هستند که خودشان وسیله برای تقرب به پروردگارشان می طلبند وسیله هرچه نزدیکتر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او میترسند چرا که همه از عذاب پروردگار پرهیز و وحشت دارند این من قویت إلا نحن مهلکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا كان ذلك في الكتاب مسطورا هر شهر به آبادی را پیش از روز قیامت علاق میکنیم یا اگر گناهگارند به عذاب شدید گرفتارشان خواهیم ساخت این در کتاب الهی ثبت است ما منعنا ان نرسل بالآیات الا كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا هیچ چیزی ما را از این باز نداشت که نشانه های قدرت خود را بفرستیم و جز آن که پیشینیان آنها را تکذیب کردند و اشتر ماده را به سمود به حیث معجزه دادیم اما ایشان بر آن ستم کردند و ما با معجزات فرستیم مگر تهدید را اذ قلنا لك این ربك أَحَاطَ بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا و بیاد آورد زمانی را که به تو گفتیم پروردگارت احاطه کامل به مردم دارد و از کاملا آگاه ما آن رؤیای را به تو نشان دادیم فقط برای آزمایش مردم بود همچنین شجره ملعونه را که در قرآن ذکر کرده ایم ما آنها را تخفیف و انذار میکنیم اما جز بر تغیارشان افزوده نمیشود و قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طینا بیاد آورید زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم که او را از خاک آفریده قال أرأيتك هذا الذي كظمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلاً سپس گفت این کسی را که بر من ترجیح داده ای اگر تا روز قیامت مرا زنده بگذاری همه فرزندانش را جز عده کمی گمراه و ریشکن خواهم ساخت قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فرمود در او هر کسی از آنان از تو پیروی کند جهنم کیفر آنها کیفری سراوان واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشیطان الا غرورا هر کدام از آنها را می توانی با صدای خودت تحریک کن و لشکر سواره و پیاده ات را بر آنها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی و آنها را با بعدها سرگرم کن ولی شیطان جز فریب و دروغ وعده دهد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا تو هرگز سلطه بر بندگان من پیدا نخواهی کرد و آنها هیچگاه به دام تو گرفتار نمی شوند همین قدر کافی که پروردگارت حافظ آنها باشد ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما پروردگارتان کسی که کشتی را در دریا برای شما به حرکت در میآورد تا از نعمت او بهرهمند شوید یقینا او نسبت به شما مهربان است وإذا مسكم الضر في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 میخواند آنهایی که نامه عملشان به دست راستشان است آن را با شادی و سرور میخوانند و سر سوزنی به آنها دوم و ستم نمیشود ومن کان في هذه أعمى فهو في الآخرة و اضل سبیلا اما آنها که در این جهان از دیدن چهره حق نابینا بودند در آنجا نیز ناپینا هستند و گمراهتر وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً نزدیک بود آنها با وسوسه های خود تو را از آنچه بحث کرده ای بفریبند تا غیر آن را به ما نسبت دهی و آن صورت تو را دوست خود انتخاب کنند ولولا ان ثبتناك لقد كدت توكن إليهم شيئا قليلا اگر ما تو را ثابت قدم نمی ساختیم نزدیک بود کمی که آنها تمایل کنی اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا و اگر چنین می کردی ما دو برابر مجازات مشرکان در حیات دنیا و دو برابر مجازات آنها را بعد از مرگ به تو می سپس در برابر ما یا نمی یافتی وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا نزدیک بوت آنها ترى را از این سرزمین با نیرنگ و تفتعه ریشکن اما هرگاه چنین میکردند بعد از تو جز مدت کمی باقی نمیماندند سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا این سنت ما در پیامبرانی که پیش از تو فرستادی و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا نماز را از سوال خورشید تا نهایت تاریکی شب برپا داد و همچنین قرآن فجر چرا قرآن فجر مورد مشاهده ومن اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن بخوان این یک وظیفه اضافی برای تو تا پروردگارت تو را به مقامی در پر ستایش برانگیزد وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بابگو هر بات کار مرا در هر کار صادقانه وارد کن و صادقانه خارج نما و از سوی خود سلطان و یاوری برای من قرار ده وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان ذهوقا باطقو حق فرا رسید با باطل مصمحل و نابود شد و یقینا باطل نابود شدنی وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قرآن را نازل می کنیم که شفا و رحمت برای مؤمنان و ستمگران را جز خسران و زیان نمی افزاید وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا هنگامی که به انسان نعمت میبخشیم از حق روی میگرداند و متکبرانه دور میشود و هنگامی که کمترین بدی به او میرسد از همه چیز معیوس میگردد قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بگو هر کس طبق روش خود عمل میکند پروردگار شما آنها را که راکشان نیکوتر است بهتر میشناسد و یسألونک عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا از تو درباره روح سوال میکنند بگو روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکی از دانش به شما داده نشده ولئن شئنا لنذهبن بالذی أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا و اگر بخواهیم آنچه را به تو برکه فرستادیم از تو میگیریم سپس کسی را نمییابی که از تو دفاع کند إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا مگر رحمت پروردگارت شامل حالت گردد که فصل پروردگارت بر تو بزرگ بوده است قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بگو اگر انسان ها و جنیات اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند همانند آن را نخواهند آورد هرچند یکدیگر را در این کار کمک کنند ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ما در این قرآن برای مردم از هر چیز نمونه آورده اما اکثر مردم جز انکار حق کار ندارند وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا و گفتند ما هرگز به تو ایمان آوریم مگر اینکه چشمه از این سرزمین برای ما خارج سازیم أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا یا باقی از نخل و انگور در اختیار تو باشد و آ در لابرای آن و جریان اندازی أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا یا قطعات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 عنوان رسول فرستاده است قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا بگو حتی اگر در گوی زمین فرشتگان با آرامش گام برمی داشتن ما از آسمان فرشته ای را به عنوان رسول بر آنها می فرستادیم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بگو همین کافی که خدا گواه میان من و شما چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحصرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما قبت زدناهم سعيرا هر کس را خدا هدایت کند هدایت یافته باقی اوست و کس را او به خاطر اعمالش گمراه سازد هادیان و از سرپرستان جز خدا برای او نخواهد یافت بر روز قیامت آنها را بر صورتهایشان محسوب میکنیم در که نابینا و گنگ و کرند جایگاهشان دوزخ است و هر زمان آتش آن فرو نشیند شعله تازه بر آنها میافزاید ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورباتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا این کیفر آنها به خاطر اینکه به آیات ما کافر شدند و گفتند آیا هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و خاکهای پراگنده شویم آیا بار دیگر آفرینش تازهای خواهیم یافت أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا آیا ندیدند خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید است مثل آنها را بیافرید و برای آنها سرآمد قطعی قرار داد اما سازمان جز کف و انکار را پذیرا نیستند قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بگو اگر شما مالک خزاین رحمت پروردگار من بودید به خاطر تنگ نظری انصاف میکردید مبادا انصاف موجه تندستی شما شود و انسان تحقیر است ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ما به موسی نه معجزه روشن دادیم از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که این معجزات نوگانه به کمک آنها آمد چگونه بودند و فرعون به او گفت گمان میکنم ای موسی تو سافری قال لقد علمت ما انزل السماوات والأرض بطائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا گفت تو که میدانی این آجاز را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاد و من گمان میکنم ای فرعون تو نابود خواهی شد فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فرعون تصمیم گرفت همه آنها را از آن سرزمین ریشکن کند ولی ما او و تمام کسانی را که با او بودند غرق کردیم وقلنا من بعده لبنی إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبعد ذن ببني إسرائيل قفتين دلين سرزمين ساكن شبه اما هنقامك بعد وعده آخرت فرا همي شمارا دست جمعين يا بني وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ما قرآن دا بحق نوزل نازل و بحق نوزل شد و تو را جز برای بشارت و بیم دادن نفرستادیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا ما قرآنی بر تو که به صورت که جدا از هم می باشد تا آن را تدریجا و با آرامش بر مردم بخواهد و به طور خاص این قرآن را ما ناظر کردیم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا بگو چه شما ایمان بیاورید و چه نیاورید آنها که پیش از این علم و دانش به آنان داده شده هنگامی که این آیات بر آنها خوانده می شود به خاک می افتند و سجده می کنند یقولون سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا و میگویند منزه پروردگار ما که هایش قطعا انجام شده شدنی ويخرون للأذقان و یزیدهم خشوعا آنها بی اختیار به زمین میوفتند و سجده میکنند و اشک میریزند و هر زمان خشوعشان فزونتر میشود قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا بگو الله را بخوانید یا رحمان را هر کدام را بخوانید برای او نام های نیک است و نمازت را زیاد بلند یا آهسته مخان و در میان این دو راه انتخاب کن وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا دا پکو براو جش براو که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده و نه شریکی در حکومت دارد و نه ولی و حامی به خاطر ضعف و ضلت و او را بسیار بزرگ بشمرد